บุ๊กทู สิบสอง zwölf zwölf, เครื่องดื่ม Getränke Getränke. ผมดื่มชาครับ Ich trinke Tee Ich trinke Tee. ผมดื่มกาแฟครับ Ich trinke Kaffee Ich trinke Kaffee. ผมดื่มน้ำแร่ครับ Ich trinke Mineralwasser Ich trinke Mineralwasser. คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? มีงานเลี้ยงที่นี่ Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. คนกำลังดื่มแชมเปญ Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับ Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? ผมไม่ชอบแชมเปญ Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. ผมไม่ชอบไวน์ Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. ผมไม่ชอบเบียร์ Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. เด็กอ่อนชอบดื่มนม Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.